Ah. E aí, Gu? Sem maldade? É hoje que os vizinhos não dormem. Essas horas da madrugada tu vem fala essas coisas. Essas horas da madrugada tu vem pensa nessa porra. Ah, ah, ah. Reflete com o pau na boca. Ah, ah. Reflete com o pau na boca. Reflete com o pau na boca. Quer pensar? Então pensa. Mas chupa minha rola reflete com o pau da boca, ah, ah. reflete com o pau da boca, ah, ah. reflete com o pau da boca, ah, ah. reflete com o pau da boca, ah, bucetão, ah, bucetão, ah, ah, bucetão, ah, bucetão, vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão, sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão, ah, ah ah, setão, ah, ah, setão, ah, bucetão. Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão. Ah, ah. Bolado, brisado, narguilho baseado. De repente, mente encostou ela do meu lado. Blunt de maçã, essência de menta. Dá os dois e. Dá os dois e senta senta, senta, dá os dois e senta, senta, senta, dá os dois e senta, senta, senta, dá os dois e senta, senta, senta, dá os dois e dá os dois e senta, senta, senta, senta, senta. Dá os dois e senta. Tá com raiva de mim, que garota do mal. Sentou com tanta raiva que quase quebrou meu pau pau, pau. Sentou com tanta raiva que quase quebrou meu pau, pau, pau. Sentou com tanta raiva que quase quebrou meu pau. E aí, Gu, sem maldade, é hoje que os vizinhos não dormem. Essas horas da madrugada tu vem fala essas coisas, essas horas da madrugada tu vem pensa nessa porra. Uh, uh. Reflete com o pau na boca, uh, reflete com o pau na boca, reflete com o pau na boca. Quer pensar então pensa, mas chupa minha rola. Reflete com o pau na boca, reflete com o pau na boca ah, reflete com o pau na boca, ah, ah, reflete com o pau na boca, bucetão, é ah, bucetão, é ah, ah, é tal, ah, tal, vai sarrar pros maloqueiro que tá com a peça na mão, vai sarrar pros maloqueiro que tá com a peça na mão, ah, ah, bucetão ah, bucetão, ah, ah, tal, ah, bucetão, vai sarrar pros maloqueiro que tá com a peça na mão. Sarra pros maloqueiro que tá com a peça na mão. Ah, ah. Bolado, brisado, naquilo baseado. De repente, mente encostou ela do meu lado. Blunt de maçã, essência de menta. Dá uns dois e. Dá os dois e senta, senta, senta. Dá os dois e senta, senta, senta. Dá os dois e senta senta, dá os dois e senta, senta, senta, dá os dois e dá os dois e senta, senta, senta, senta, senta. Dá os dois e senta. Tá com raiva de mim, que garota do mal. Sentou com tanta raiva que quase quebrou meu pau. Pau, pau. Sentou com tanta raiva que quase quebrou meu pau pau, pau. Sentou com tanta raiva que quase quebrou meu pau.